Tu vari sākt katru rītu izpildot puģu savam ķermenim. Indijā cilvēki izpilda puģas, jeb rituālus saviem dieviem un dievietēm. Viņi klanās elkiem, nes ziedus un baro viņus ar savu mīlestību, jo šīs statujas pārstāv dievu. Katru dienu tu vari piedāvāt savam ķermenim bijības pilnu mīlestību. Ejot dušā, mazgājoties vannā, izturies pret savu ķermeni ar cieņu, mīlestību – pateicību un godu. Ēdot aizver acis un izbaud ēdienu. Ēdiens ir ziedojums tavam ķermenim, templim, kurā mīt Dievs. Darot to katru dienu, tu sajutīsi mīlestību pret ķermeni, augam arvien lielāku un nekad vairs nenoraidīsi sevi. Iedomājies savas izjūtas tajā dienā, kad dievināsi savu ķermeni. Pilnībā pieņemot sevi, tu jūties apmierināts ar savu ķermeni un esi ļoti laimīgs. Tad tu vairs neļauj nevienam sevi apvainot. Tā ir sevis mīlestība. Tā nav iedomība, jo pret citiem tu izturies ar tādu pašu godu, cieņu, mīlestību un pat pateicību. Vai redzi, cik pilnīgas ir šādas attiecības? Tas ir tāpat kā godināt Dievu vienam otrām. Kad apņemies veidot ideālas attiecības starp sevi un savu ķermeni, tu mācies veidot arī ideālas attiecības ar apkārtējiem – māti, draugiem, mīļoto, bērniem un suni. Ideālas attiecības ar ķermeni ir savas puses piepildīšana attiecībās ar citiem. Tu vairs neesi atkarīgs no citu cilvēku uzskatiem. Kad esi veicis puģu savam ķermenim, kad esi nodevies tam, ar visu savu sirdi, tu sava mīļotā ķerme, ķermenim pieskaries ar tādu pašu atdevi, cieņu, mīlestību un pateicību. Kad mīļotais pieskaras tev, tavs ķermenis ir pilnībā atvērts. Tajā nav baiļu, nav vajadzību, jo tas ir pilns mīlestības. Kas tik nav iespējams daloties mīlestībā šādā veidā? Vairs nav pat jāpieskaras – Vienkārši ieskatīties otra acīs ir pietiekami, lai piepildītu prāta un dvēseles vajadzības. Ķermenis jau ir apmierināts, jo tam pieder tava mīlestība. Tu nekad vairs neesi vientuļš, jo esi piepildīts ar savu mīlestību. Lai kur tu ietu, tu esi piepildīts ar mīlestību. Tu skaties uz koku un sajūti mīlestību plūstam no koka. Tevī. Tu raugies debesīs un tās apmierina prāta vajadzību pēc mīlestības. Tu redzi Dievu visur, un tā vairs nav tikai teorija. Dievs ir visur, dzīvība ir visur. Viss ir veidots no mīlestības, no dzīvības. Pat bailes ir mīlestības atspūgs, kas eksistē tikai prātā. Bailes kontrolē cilvēka prātu. Caur prātu mēs raugāmies uz visām lietām. Ja mēs baidāmies, tad visu uztversim ar bailēm. Ja dusmojamies, visu uztversim ar dusmām. Prāts darbojas kā emociju filtrs, caur kuru mēs skatāmies pasaulē. Vari teikt, ka acis ir jūtu spogulis. Tu uztver ārējo sapni tādu, kādu acis to rāda. Dusmīgs tu redzi pasauli ar dusmu acīm. Skatoties ar greisirdības acīm, tavas predarbības būs citādas, jo tu redzēsi pasaules ar greisirdību. Skatoties ar niknuma acīm, viss tevi kaitina. Skatoties ar skumju acīm, tu vari sākt raudāt par to, ka līst lietus, ka ir troksnis par jebko. Lietus ir lietus. Tur nav nekā, ko tiesāt vai tulkot, bet tu skaties uz lietu caur to, kā jūtas tavs emocionālais ķermenis. Ja tu esi bēdīgs, tad skaties ar bēdu acīm, un viss redzētais būs bēdīgs. Bet skatoties ar mīlestības acīm, tu visur redzi mīlestību. Koki ir radīti ar mīlestību, dzīvnieki ir radīti ar mīlestību, ūdens ir radīts ar mīlestību. Uztverot visu ar mīlestību, tu vari savienot savu gribu ar cita sapņotāja gribu, un sapņis kļūst kopīgs. Uztverot visu, ar mīlestību tu saplūsti ar putniem, dabu, citu cilvēku, jebko. Tu spēj redzēt ar ērgļa acīm un pārvērsties jebkurā dzīvības formā. Uztverot visu ar mīlestību, tu spēj savienoties ar ērgli un kļūt par viņa spārniem, kļūt par lietu vai mākoņiem. Taču, lai to spētu, tev ir jāiztīra savs prāts no bailēm, un jāsāk skatīties ar mīlestības acīm. Tev ir jāattīsta sava griba, līdz tā ir tik stipra, ka var noķert kāda cita gribu un saplost ar to. Tad tev ir spārni, lai lidotu. Kā vējš tu vari lidot, kur gribi, tu vari izdzenā, izdzenāt mākoņus un likt saulē spīdēt. Tāds ir mīlestības spēks. Apmierinājuši savu prātu un ķermeņa vajadzības, mēs iegūstam mīlestības acis. Mēs redzam Dievu visur. Mēs redzam Dievu pat aiz citu parazītiem. Katrā cilvēkā ir apsolītā zeme, ko Mūzes solīja saviem ļaudīm. Šī apsolītā zeme ir cilvēka prāta valstība, bet tāda prāta, kas ir auglīga augsne, mīlestībai, jo tur dzīvo Dievs. Arī parasts cilvēka prāts ir auglīga zeme, parazītam, kurš audzē tur, tur skaudību, dusmas, greisirdību un bailes. Kristietība vēsta, ka tad, kad erceņģelis Gabriels ar bazūnas skaņām izziņos augšām celšanos, cilvēki iznāks no kapa, lai dzīvotu mūžīgu dzīvi. Tas kaps ir parazīts, bet augšām cel celšanās ir atgriešanās dzīvē, jo tu esi dzīvs tikai tad, kad acis redz dzīvi, kas ir mīlestība. Tu vari izveidot attiecības, kas piepilda tavu sapni par paradīzi. Tu vari radīt paradīzi, bet tev jāsāk ar sevi. Sāc ar sava ķermeņa pilnīgu pieņemšanu. Nomedī parazītu un liec tam padoties. Tad prāts mīlēs ķermeni un vairs nemēģinās graut tavu mīlestību. Tas ir atkarīgs tikai no tevis, ne no viena cita bet vispirms tev ir jāiemācās izdziedēt savu emocionālo ķermeni.